Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Ne iras caris domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civita sancti facta is deserto, si on deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tuae, et glorie tuae, ubi lauda verunt te, patres nostri. Rorate celi de superere, et nobes pluant justum. Pecavimus et factis sumus tanquam imundus nos, et cecidimus, vasi folium universi, et iniquitates nostre quasi ventus abstulerunt nos, et abscondis ti faciem tuam anobigis, et alis isti nos in manu inig nostrem. nostre. Rorate celidere super, et nubes pluant justum. Videre Domine afflictionem populi tui, et mihi teque misurus est, emite annum dominatorem terre, de petra desertiat montem filii sigivonem, ut auferat ipse iugum captigi vitatis nostre. Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Consolamini, consolamini populem eus, cito veniet salus tua, quare merore consumeris, quia in nova vita e dolore, salva abo te, noliti me rege. Ego enim sum dominus Deus tuus, Sanctus ig Israel redemptor tuus. Rorate celi de me super, et nubes pluant justum.